Jeňi bellidir. Bir guluga Beg aga, beg sen diýseňiz, tüpeňden bir This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please, buy it now. janyňa noş bolmaz. soňy bellidir. Gullan aşna bolmaz asyl soraşyp, Ýaby gelmez bedew bile ýaryşyp, Halal guşlar haram guşa garyşyp, Burny egri guşuň süňňi bellidir. Asyl zady görseň köňül aýlanar, Alys ýerden ýyldym atlar saýlanar, Gul bilen sözleşseň, beýniň bulanar, Beýikdir, gözüniň öňi bellidir. Bet zada beg diýseň, özünden gider, Bilmez özün, märekede söz gatar, Işiň düşse, ýüzün asmana tutar, This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. Abraý etseň, abraýyňa tokuşmaz. Gul okysa, kazylyga ýetişmez. Käsini öldürseň, gany kokuşmaz. Gyzylbaş donunyň ýeňi bellidir. Dagdan beýik bolar guluň hyýaly. Bibisine salam bermez aýaly. Hojasy bir gözün alartsa häli. Yzgar düşer, yzy toly bellidir. Guldan dogsa bir çaparman Görogly. Onda hem gul diýrler hiç gitmez gyly. Bagşy bolup saz göterse gul ogly Laly lalawdyr, heňi bellidir. Babamyz gardaşdyr Ýemreli teke. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. Gula märeke birine gul diýseň, meňi bellidir. Magtymguly, Ýigitlik bir pasyl-ha, Gul oglundan herçen galsa nesil-ha, Bet asyldan asla bolmaz kethuda, Kümşe mis goşsaň, zeňi bellidir.